H.T. personnage de Batman et sa ça. Filipineta, juitengi aldi juntan Duterte presidente famatia badahan, droga kontrako jamaiten dian gerlat gatik famatuk igizan dena, iza eskubide elkarte gusiek dina edo nurei baimena emaiten beitu salzaile susmatien hilzia hausik gabe. Bo, estatu hue hezer junta hordin jungitin, mosa usonen ezagutzen egiteko kantai blogatzaile eta dantzai bezala orkesten da, huai ahale, eh, show eh, elki eta politika mundin da habo. Eta pentsa ze alderdiekin duterte presidentaen fanatiko bata edo be segizale bat. Eta presidente hunak pertsonai atipikoak maite dutinez, Hula, nula prentsa zer, euh, uh, presidentaen prentsa servizian du eta balin baundoko hilabetan senatatur bilakatuko da. Nahi ba, duterte presidenta entzun dezagun prentsa intzineko batetaz, ze ereiten dian mosa uso nahi C'est sûr qu'elle est un petit peu plus sexy que les autres, euh, mais cela ne lui enlève aucun mérite. Tout cela est une question d'intelligence. Hop, hop, hop, hop, holako ikazea, hau dela Weinstein skandala igan denetik, ez da habo dreta hunen erraitia, edo ez da habo bortxaketaik agitzen mundin, eta ez eh, irain seksualik. edo behar bade estatu zibilizatietan baizik ez, bo eniko hit, dena den obatzitak emazte historia behita, aldi juntan monsa usonen ezagutza egiten behitugu, eta iran behar da ez zela politikako karriera batentako untsa partituk, bedezi ikasketak nahi edo hasi bezain zalhe, ekuatu behitzutin, neska ezer hau, be pasionia ekin esiatzen da bizitzen ordin kantoia. Oeki, edo, oek, dakigun bezala, kantoiaik famatu izateko bi manea bada. Lehenin horrek egintza bat behar da eta testu engaiatiak. Edo bigarren manean erdi plikara izarten da eta beste klipetan hasten gira. Filosofoa ki mosa, prentsa nula, zuin manean hartu dian famatu izateko. Ba ez dakizie, huna laguntza tipi bat konzertu batetan, eh, edo konzertu baten erditan eman dian diskurtso batetan. Ah, Je suis excitée toute la nuit. Je suis excitée tous les jours. Je pense au sexe à chaque minute, à chaque seconde de ma vie. Hainbeste maitendian eh, psikoka historia hoa, maite dutian psikoka historia hoik blog bat animatzen YouTube, tutorial pedagogiak proposatzez gai hortaz. Bon, egia tutorial joian ikusteko hobeda da hamasei urte ukenik, bena bon ez gira paile lanetan hasiko. Bloga eta kantoiaz gain, filma sumaitetan aida eta ujantzan beno uano gutiago bestituik da hoietan edo bate uko hohitegia ereiteko. Seiuski izateko minuta bat, enio batzitan neskara bat nula jantzten den edo e jantzten Bena holkatzen dei, deiziet Mosha Girls eh, sartia zien bilatzailean irudietan eta balimba ba kumpreniko tuko duzie talde erotikotik Julianago dela dantza talde batetik beno. Be popularitatia hizigari askarada, da, be girls ekin otan kumidia, telebista emankizun edo jokietan nun beti den boa hartzen dien string sumaiten eh, izenpeduak edo string, string sumaitetan izenpeduen ezarteko. Igan urtin, pasionatzen da Roberto Duterteen haita gaiaekin. Moka girlsek jarraikitzen di urdin kampaina eta konzertiak egiten dutie MB be meeting denboetan. Eta bebloga moz milu jarrek izaleekin propaganda organo bat bilakatzen da alderdiaen ideientako. Robertok idazten dutu haute dutu parkai haute eskundiak eta odola isurtzen dian droga kontrako errepresione politika hasten du Eta moka, Filipienetako CSA delakuan postu batu keiten du eta pentsa zentako militatzen dian oai, estena erotikoen elgitzeko telebistan. Eo, minuta bat, eh, seiuz izan behar da. Be izen ajotzen balin baduzie ez da irudi bate agertzen ahal herrialde musulman batetan. Segur niz, satan bat bezala edo satan izartzen balin bat, justu bidatzailean. Ez bena argazkiak o erotikoak beitia edo gutienez igan urte artekoak. Salbuse esan txartu denetik, be jantzteko manea minibat kambiatu du balin ba guai arte debardor saltegi bat baizik ezian be etxe onduan, bena ezinketa haentako zian jantzien, ekuatzen eh, eh, ahalduzien jantzien hai igortia, balin badin ba beste saltegi mota sumaite atzaman behitutu, ez da kambiatu behita ordin hortan. Ez da hatze behar dutertek politika kontserbatoriak dutila jamaiten, unentako behar da Kambiamen hau, ikustez be igana eta be sede berria, bagunuk egalto bat eben zeberin, ez den ezamini bat hipokrita. Se chantza hene teknikalaiaen aizua keizagutzen du hanko kalzeta lai batek eta justoki hoi galtegin deio. N'est-il pas hypocrite que vous luttiez contre le porno soft alors que vous en avez fait vous-même Mais justement, moi je sais ce que c'est. Je peux reconnaître si telle scène a une justification esthétique ou si elle n'est là que pour réveiller la chair. Popopopo, ados, ados, holako arrazo duzi hor ez da deus erraiten ahal holako argumentu batekin. Igan maiatzan, gobernien prentsa zerbitzian sartzen da, Robertio terte galteginik. Nula dakidan hoi, bea dejako kaseta laiaen kujiai galtegin diot, justoki Roberto Duterte tei galtegin beito. Concernant la nomination de Moka Housson, qui a eu l'idée C'est moi. Il n'y a rien de mal avec cette femme, enfin cette fille. Elle est intelligente, elle s'exprime bien, et quant à la danse, eh bien, elle ne dansait pas nue. En tout cas, pas pendant la campagne. Ah, campagne handenboan ez balin bazen, idei kontserbadorekin bat egiten ahal nu balin balimba. Gobernuko sare sozialen arduraduna da moka eta usutan akusatuk da informazioan etxaren segiaztia Trumpen manea. Bideo zumaite bai egiten dutu jakasteko be president berriak emaiten dutian politika hunak diela. Hospitale juntan bezala, nun eta biktimak sustengatzen dutian. Ah, ze pertsunaia tibikoa eta sustengatzen dutu beti ber, be manean. N'abandonne pas ma soeur. Je viendrai te rendre visite, mais d'abord je vais t'ajouter comme ami sur Facebook alala, lehen terzunak, hospitale batetan den eh, morala, beno, lagun bat habo Facebooken importantagoa atzamaiten du balinba. Uai, ikusiko ea senatur kampainan hasiko den, jakitez jarregizale hanitz badutila interneten eta dutertek sustengatzen dila, xantza handiak badutu politikai karrera luze baten egiteko. Filipinak, juiten geia? Filipinak, Acheter personnage personnages et sa